بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا يكون ترى ستة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1444 katika darsa kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى Tuendelea na mlango wa islahu dhati albain tulifikia قول المصنف حفظه الله قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa nyumbani akasikia sauti ya watu wawili wakikhasimiana wakiteta sababu kama atakavyohitaji hapa ni mmoja amdai mwenzake katika hali ya kuzungumza kuhusu namna ya kulipana lile deni sauti zao wakazinyanyua واذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل وصوتي ziliponyanyuka utesi ule ukawa umezidi ikasikika sauti ya yule anayedaiwa kuwa aomba asamehewe sehemu katika lile deni kwa sababu hawezi ingine hana uwezo wa kulipa lile deni ni kubwa amwomba mwenzake basi mpunguzie lile deni liko juu sana kadhalika amwomba wayastarfiquhu amwomba awe mpole katika kumdai lile deni katika kumtaka amlipe lile deni maana ampe muda na awe mpole katika kumdai na yule anayedai wamwambia wallahi la af'al hapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala wallahi la af'al i annahu lan yujibahu fima yatlubu bimaana hata muitikia na kumpa kile anachokitaka na hii ni sawaun biwad'i ba'd ad-dayn anhu au atarafuq bihi wa huwa yutalibu hiyo ni sawa kumpunguzia sehemu katika lile deni au kuwa mpole na yeye katika kumdai haya yote mawili ameyakataa فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال متوم صلى الله عليه وسلم aliposikia yule bwana akikataa kumfanyia kile anachomuomba ndugu yake katika kumpunguzia deni na kuwa mpole katika kumdai aliposikia yuapa tena wallahi la af'al amsikia yuapa kwa jina la Allah kuwa hafanyi akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani akawaambia aina almutaalli ala Allah la yaf'alu almaruf almutaalli alhalifu almubalighu fi alyamin ni yule anayeapa fanya mubalagha katika kupiga yamini katika kiapo wallahi la af'al kadha yataalla Mtume صلى الله عليه ni, ni yuko wapi yule aliyeapa kiapo hicho kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati ndugu yake amtaka kufanya jambo jema yeye aapa kuwa hatofanya lile jambo jema hatamuitikia faajaba dainu yule mwenye kudai aliposikia mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno yale kwa ukali qala ana ya rasulullah sema ni mimi ya rasulullah falahu ayu dhalika ahabba lakini nitampa anachokitaka ikiwa yuwataka nimwondolee katika deni sehemu fulani nshamwondolea ikiwa wataka niwe mpole kwake nishamfanyia upole haya maidi ilikuwa yataka nishampa yataka moja katika atakavyo mimi nitamfanyia kwa hivyo huyu bwana akakubali alipoingilia mtume sallallahu alaihi wasallam kuufanya ule wema kubali kuufanya ule wema na hii yaonyesha tawqiru sahaba linabii sallallahu alaihi wasallam وسرعة استجابتهم له hapo kwa hapo hakufikiria mara mbili ana ya rasulullah ni mimi ya rasulullah niliyesema hivyo falahu ayu dhalika ahabba anachokitaka ndugu yangu nitampa kabla mtume sana hajasema chochote naionyesha namna gani walikuwa wakiitikia na, na wakimheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na kadhalika yaonyesha suratu fahmi sahaba limurad ash-shari'i huyu sahaba alifahamu mtume salama kusema hivyo tu maana yake nini ili jambo nililofanya ni la makosa kwa hapo hapo akafahamu malengo ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na kadhalika yaonyesha pia hirsu الصحابة على فعل الخير ونحرص katika kufanya mambo ya kheri na mengineo katika faida nyingi ashahid sisi tunaotaka ni mashru'iyatu tadakhuli alhakim lisulhi baina an kuwa kwa kiongozi aweza kuingilia baina ya watu ili kuleta nini sulhu kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ndio mahali shahidi hadithi inayofuata عن عبد الله آه، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد Kaabu ibn Malik radhiallahu anhu alikuwa na deni lake kwa Abdullah ibn Abi Hadrat fatalaba minhu sadadahu mtaka alipe lile deni na walikuwa wakati wa mtume sallam ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه wasallam وهو في بيته sauti zao zikanyenyuka sana katika ule munakasha wa kuzungumzia kuhusu lile deni Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti zao akiwa chumbani kwake فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته السجف أي الستر kama pazia tumsalama akawatokea akanyanyua pazia ya nyumba yake akaja wanada Ka'b ibn Malik sababu yeye ndiye anayedai Ka'b ibn Malik faqala ya Ka'b Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuita Ka'b faradda كعب رضي anhu faqala فقال ya يا رسول أي أنه مجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأمر بمعنى ميتكي أمتوم صلى الله عليه وسلم وكيل أمتوم صلى الله عليه وسلم أتم ومرشا فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك أمتوم صلى الله عليه وسلم كم يشريكم كونته نصف الدين موشيه بلا كزنغمزه قال كعب قد فعلت يا رسول الله كما ولي ولفسيم متومه متومه والله ميمي تياري شمس مي نص يلدين كاشاره انغاليا نمنا غاني مصحابه walikuwa wakiitikia na kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa hiyo kaab ushauri wa mtume sasa huu ni ushauri kwa sababu ni haki yake alikuwa yoweza kusema kuwa mimi sioni kumsamehe huyu bwana namdai deni kwa sababu ni haki yake lakini mtume sana akamuishiria kwa ushauri tu kuwa nusu ya deni achana nayo Kaab kwa mahaba yake kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndivyo walivyo masahaba na heshima kwa mtume wasallam hapo hapo akajibu qad fa'altu ya rasulullah nishafanya ya rasul qala rasul sallama qum faqdihi ay fasaddid ma alayka lahu min dayn ba'da an taraka laka nisfahu ashakupunguzia nusu saa hii nenda kalipe walikuwa wasema ni nyingi sio nusu wamekukatia hanenda nayo kamlipe sasa hivi nenda kachukue nusu hiyo nusu iliyobakia mlipe قال الشيخ فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما بأن يسقط الدائم شيئا من الدين الذي كانا يختصمان عليه وهو شيء مؤجل وأن يكون مع الحط من الدين وضيعة منه بشرط أن يسدد المدين في الحال ولهذا قال له قم فقضه hapa mtume swalla sallam akaleta sulhu baina hawa masahaba wawili kwa kuangusha sehemu katika ile deni ambao walikuwa sababu yake wateta na ni deni ambalo la kulipa baada ya muda lakini pamoja na kuwa lile deni limepunguzwa anakamshukishia ile kile kiwango cha kulipa ni kwa sharti awe atalipa yule anayedaiwa pale pale ndio maana mtume sana akamwambia qum faqdhihi yeye amekata nusu ya deni na wewe simama sasa hivi nenda kufanya nini kamlipe deni lake ومن أغرب قصص الخصومات وأعجبها na kwa kweli hiki kisa ni cha ajabu sana kisa ni cha ajabu sana na mimi ushangaa hawa kusas wanaotunga visa vya uongo ambao leo wamejaa karibuni nimeona mmoja mm. mimi najua watu warongo lakini hii da hii kali sana sema bana mfano yani nazungumza maneno ya uongo makhurafi hao asema hawa makhalifa wanne hawa maneno kama haya hebu tuwatizame wasemaje kuhusu maulidi makhalifa wanne wasemaje kuhusu maulidi nyinyi msemaje makhalifa wanne wasemaje kuhusu maulidi kwa yule mtu anaelewa kidogo tu dini yake akianziwa hivi ashajua nini ha naam mbona mjibu bwana ama khurafi atawadanganya tu hivi eh wajua wazi nini ha siski ha urongo si urongo huu ni udajjala swa wajua ukisema mrongo unamsifu mimi mpaka wakati mwingine nafikiria nafikiria hawa watu mashetani si watu wamekuja katika sura za watu kudanganya watu na kuwapoteza katika dini yao asema qala Abu Bakr as-Siddiq Sizain man anfaqa dirhaman لأجل المولد النبوي كنت أنا وهو أو كان رفيقي في الجنة fahamu atakayetoa dirham moja tu kwa ajili ya maulidi basi atakuwa mimi na yeye tutakuwa marafiki peponi hivi nyi katika akili zenu nzima akili za kuzaliwa tu Abu Bakar apokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aseme kuwa ni kuna fulani na fulani peponi pamoja na kwa yeye katika mubasharuna bil janna na Abu Bakar alikuwa na hofu akiogopa radhiallahu anhu arda pamoja na kuwa ashabashiriwa pepo atasema kweli mtu akitoa dirham moja ya maulidi nitakuwa pamoja na yeye peponi yani yeye awaingize waingize na wengine pia peponi sio kama angelisema maneno haya mtume sallam itaeleweka huyu ni mtume lakini Abubakar Siddiq si mtume hawezi kusema maneno kama hayo haya na Umar asema kisha dirham moja sijui kwa ajili ya kusoma maulidi sawa sawa sijui na kitu gani kisha Uthman bin Affan kaanahu hadhara badran wa hunainan kama amekipigana vita vya Badri na Hunain sipendi kutumia lugha hii lakini nasema punguzeni bangi za kisumu jamani punguzeni kuvuta bangi mahurafi na wale wanaorekodi msiyakate ya maneno nakusudia kusema hivi punguzeni kuvuta bangi za kisumu zitawaua na nyinyi mnaosikiliza mkisikia mtu azungumza kama hivi mfungeni kamba mumregeshe madhare huyu amewacha tembe zake huko ni kweli alafu kama wewe ni khurafi na una akili yako ushamsikia mtu kama wazungumza unashaka tena juu ya uongo wa, wa makhurafi na kuwa dini yao si Uislamu huu ni Uislamu na Ali ibn Abi Talib ambaye ni madinatul ilm wa ana haya maneno ya kishia haya na ndio sema pia hawa sijui mashia na kama huyu mimi na shukushuku waweza kuwa ni sheitan amekuja katika sura ya watu kisha ichukuliwe klipu iwekwe kwenye ma ma YouTube na kama azungumza mbwa maana kumbe uongo mtupu jamaa akavuta bangi akaja akapewa mimbara azungumze pewa maiki azungumze bangi za Kisumu hizi hatari sana sikia hizo eh sikia watu wa Kisumu hapa wajua alikuwa na rais wapi ataka hata <laughs> kuhalalisha bangi sasa wangewapata hao wenzake <laughs> wallahu almusta'an ah makhurafi sasa badala ya uongo kama mungelikuwa mwasoma mungepata visa vizuri vya ajabu ambavyo sahihi aina haja kuwadanganya waislamu na kuwatia katika mabalaa na uongo na ukhurafi بدع الشركيات بسبب كتونغ وونغ سكيريزا كيسا كويلي كبيسا متوم السنة وكيسا كتك بخاري مسلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا له ونموجا amenunua kutoka kwa mwenzake aqar aqar ni asset kama ardhi nyumba kwa amenunua ardhi kwa mwenzake فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ile bwana alinunua ile ardhi kwa yule mwenzake katika kuchimba katika shughuli yake anataka kuifanya katika ile ardhi akapata kuna kama mfano wa chungu kikubwa kina dhahabu kimejaa dhahabu فقال له الذي اشترى العقار يلال ننوى إلى أرض يكمنبيه لمنزاك خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب amwambia bwana chukua ذهب ياكو هي mimi nilinunua kwako ardhi sikununua dhahabu hii dhahabu ni yako mfahamu hebu usawirishe ingelikuwa ni leo ingekuwaje jamaa amekuuzia ardhi baada ya kuuzia ukichimba hapo apata jungu limejaa dhahabu ukichimba hivi jungu lingine ni dhahabu ukichimba hivi jungu la dhahabu wajinga ndo waliwao utasikia hivyo <laughs> jamaa ashapata wajinga ndo waliwao tena atakuita mjinga hata asemi kwa hii riziki Allah anampa huyo anaenda kumwambia mimi ninanunua kwako ardhi sikununua dhahabu kwa dhahabu yako chukua mwenyewe anashangaa subhanallah ule uaminifu aliokuwa nao wa hali ya juu sana ana yaani mwingine atangeficha yule anamuziara sasa la ajabu zaidi ni huyu aliambiwa haya maneno فقال الذي اشترى الارض انما بعتك الارض وما فيها na yule muuzaji akamwambia na mimi nimekuuzia ardhi na vilivyomo ndani yake kosi yangu hiyo mimi nishakuuzia wewe ile ardhi sijui kuna nini ndani mimi nishakuuzia basi basi tushamalizana bwana kwa hiyo ni haki yako huyu leo yuaitwa nani yule aitwa mjinga huyo aitwa mjinga zaidi umeelewa leo leo katika maisha ya leo watu wanavyoishi yule wa kwanza ataitwa mjinga huyo ataitwa mjinga zaidi yule ataitwa mjinga kwa kuwa mwaminifu kwa kumwambia yule bwana bana mmepata jambo fulani mimi chukua mwenyewe mimi naona si haki yangu na yule amwambia ah, ah, mimi nimekuuzia ardhi na vilivyomo ndani yake ah aniletewa azubaba ah, Unaona bwana watu wa majengo kumbe asuasua bwana anletewa asuasua asobeba <laughs> sema hivyo eh? ndio watu wanavyoishi siku hizi ulaghai ulaghai utapeli utapeli ndio watu wanavyoishi lakini hawa wawili angalia uaminifu hali ya juu waliokuwa nao sasa la ajabu si washafikia hapo umwambia ah mimi nimekuuzia mimi nimekuuzia ardhi na vilivyomo ndani yake yule mwingine anambia la mimi umenuzia ardhi ukunuzia dhahabu fatahakama ila rajul mpaka ikafikia kuhukumiana watu waenda kotini kwa mfano wakiuliza kwa nini bwana kwa sababu huyu aniuzia mimi ardhi mmepata dhahabu ndani yake na ile dhahabu si yangu ni yake nayosema yosema ni yake yeye yule jaji atasema ni yangu lete siyofahamu ah, wa kwetu hapa atakwambia hii ni yangu mimi si ya huyo na si ya huyo fahamu eh? watu wateta kwa sababu ya amana kila mmoja asema hii ni yake hii asema ni yake ndio maana akasema kisa cha ajabu sana kama sikuelezwa katika Bukhari na Muslim kilikuwa ni kisa dhaifu dhaifu tunasema ah, hii kisa cha kutunga tu la kisa kweli mtume sana akieleza kimetokea kwa umma wale waliopita ule uaminifu waliokuwa nao kwa hiyo wakahukumiana kwa bwana mmoja faqala alladhi tahakama ilayhi yule bwana aliwekewa hii hukumu hukumu baina yao ni kama amefurahishwa sana na ule uaminifu wa mabwana akawauliza alakuma waladun nyinyi mna watoto faqala ahaduhuma li ghulamun وقال الاخر لي li jariya yule mmoja akasema mimi nina mtoto wa kiume yule mwingine sana mimi nina mtoto wa kike qala ankihu al-ghulama al-jariya sasa nyinyi tutawaozesha watoto wenu wewe mtoto wako wa kiume atamoa binti yake huyu bwana wa anfiqu ala anfusikuma minhu tasaddaqa kisha mtumie hiyo dhahabu iliyopatikana pale katika harusi ya hao watoto muape wa huyu mtoto wa kiume itakuwa ndio mahari ya yule mtoto wa kike haya na harusi ifanywe basi waishi pamoja itakuwa ni nyote wawili huyu mtoto wake atafaidika na mtoto wake atafaidika والحديث متفق عليه فكل واحد منهما فيه ورع عظيم فينفي أن المال له كلا mmoja katika hawa wawili ana uchamungu sana ورع عظيم kuna zuhud na kuna wara wara yani zaidi ya zuhud ni kama mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona tende imeanguka akasema laula annani akhsha anna hadhi tamra min as-sadaqa la akaltuha njiani ameona tende moja asema lau kama mimi sichelei kwa itende katika sadaka ningeokota nikaile ya fulani kula akamwambia mmoja katika masahaba kula ile tende usiwache sasa niwaulize ukiokota tende pale njiani percentage ngapi ile tende yaweza kuwa ya sadaka yaweza kuwa 0.5 sio yani ili iwe ya sadaka ile mara nyingi itakuwa ni ya biashara ama nini wewe yani ni nisba ndogo sana kuwa ni sadaka lakini mtume sallama alikuwa na wara hakuichukua sasa leo ikipatikana nisba moja katika mia kuele kitu labda ni halali labda labda basi jamaa wanayo si biashara bora senti zaingia hapo yani kwa mfano akaambiwa mtu biashara fulani ni haramu kisha akamsikia mmoja katika wale ambao wapenda kuhalalishia watu hata vilivyokuwa haramu wasema hii ni halali na yuwajua wazi yule yuwandanganya si halali atajifanya funga macho hivi naifanya bwana kwa nini yule ansema na ataifanya atakula ile pesa ya haramu kwa shubha ndogo tu kama hiyo na kulikuwa na watu wawacha haramu kwa shubha ndogo tu yaweza kuwa ni halali pengine kaingia shubha ndogo tu sema hii mimi sitaki kwa nini ah, naogopa bwana sijikawa ni haramu ila mimi naogopa bwana acha na nayo tu wacha tu leo mtu aweza kufanya ulaghai ulaghai waweza kumuona mtu anasibishwa na na ilmu anasibishwa na dini lakini aweza kuja hapa mfano akaja nje hivi akapiga piga picha ni kisha akatuma arabuni huu msikiti wetu hauna mifereji huu msikiti wetu mabamba yavuja huu msikiti wetu kisha akatupiwa senti pa kumbe ajenga kwake kajenga mpaka akamaliza azunguka tu msikiti mmoja mmoja ya mabamba akipiga mapicha hao wako pia kama hujaona nakwambia wako watu waishi namna hiyo ulaghai ulaghai tu Allahu musta'an kwa hii ni wara waliokuwa nao hao kila mmoja akataa kuwa ile mali ni yake fatahakama ila rajulin faqala li hadima alaka ibnun qala na'am wa qala thani alaka jariya قال نعم فقال زوج الابن بالجارية بس يوم mtoto wako wa kiume amuoe mtoto huyu wa kike waj'ala hadha adh-dhahab lilmahri wan-nafaqa kisha ile dhahabu mtaiweka ndiyo mahari na ndiyo itakuwa ndiyo mali yao hao wawili watakaoitumia katika maisha yao fafaala fazala alkhilafu watahaqqaqa as-sulhu bal wal khairu al-azim ona ule utesi ukaisha sulhu ikapatikana bali aseme ikapatikana kheri kubwa wewe waonaje watu wawili wacha Mungu kama hawa watoto wao watakuwaje kisha wale watoto wao wawaozeshe wale watoto wao watakaozaliwa watakuwaje kheri kubwa ikapatikana kwa kweli kikisa cha ajabu sana kisa cha ajabu sana chaonyesha namna gani watu walikuwa waaminifu sana na watu walikuwa wakiogopa sana haramu kiogopa sana leo wallahi ya akhi mitihani mikubwa sana kuna baadhi ya mashekhe hutumiwa hata huku kwetu pia leo hutumiwa tena mabenki katika kuhalalisha riba urabbi oh mtu aweza kuambiwa sasa wewe utazungumzia kuhusu biashara fulani afanywa na benki fulani ifanye ni halali na hawa mara nyingi hutumiwa wale ambao hawamu hawaamini kwa utaona maskini wale awamu ukienda pale wao wenyewe wana wasiwasi ah hii kuwa si kweli hii inaweza kuwa haramu jua kitu kimoja ndugu yangu usitatizike miamala yote ya mabenki ni ya haramu hakuna benki ya Kiislamu ni nguruwe tu anchinjwe akasema bismillah itakuwa halali ati jamaa chinja nguruwe sema bismillah haramu wala riba bwana mtafilisika nyinyi ngoja tuangalia tu sababu Allah shasema yamhaqu Allahu arriba wa yurbi sadaqat msifanye mchezo na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hila na hao mashekhe wanawekwa kwenye mabodi yale ya mabenki yanayojiita ya Kiislamu mcheni Allah wallahi afadhali yule anayekula riba ya wazi yajua yuwala riba yapata dhambi na ni dhambi kubwa sana lakini wajua ni haramu huenda siku moja kafanya nini akatubia kuliko anayetumia hila katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala واسألهم عن allati kanat hadirat albahr idh ya'duna fi as-sabti ta'tihim تأتيهم حيتانهم wa yawma la yasbituna la ta'tihim كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون angalia hiki kisa banu israil walipokatazwa kuvua samaki siku ya Jumamosi wakawa wao wajifanya waerevu sana waweka mitego siku ya Ijumaa kwa sababu Allah amewapa mtihani siku ya Jumamosi wale samaki waja pale wacheza cheza mbele yao wengi ikifika Jumapili hakuna hata samaki mmoja mpaka ndio akawatafute hawaonekani samaki we mpaka ifike Jumamosi hao waja wengi wengi waja ah jamaa wasema hao jamaa hivi eh, ngoja Ijumaa wakaweka mitego kisha wakaenda zao kulala Jumamosi wafanyi kazi wale samaki wakaingia kwenye mitego kisha Jumapili waja warokota tu wasema hatukufanya kazi Jumamosi kwani wamfanya kweli kwani wamfanya kazi si hawakufanya ni mwacheza hila na Allah subhanahu wa ta'ala mwamfanyia hila Allah rabbul alamin jaza yao nini qulna lahum kunu qiradatan khasiin wakageuzwa matumbiri matumbiri na leo mtakuja kuambiwa riba murabaha mugagaha murangwa kwa miraha ha, na wewe waingia tu murabaha utaona wewe wewe nenda tuwasikilize hawa duatu su wanawalingania watu katika kuingia kwenye riba duatu su wa shar wamewaingiza watu wengi katika haramu sallallahu alaihi wasallam wajua ukizungumza maneno kama mujtamaa kila kitu kwao haramu shukuru kuna watu wakuambia ukweli usiwafuate wanaokudanganya hao pamoja na kuwa tusema kuwa wao watabeba hisabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini msije kusema hatukuambiwa Mwana msije kusema hatukuambiwa ah, mmeambiwa lakini kwa sababu ya kutokuwa waaminifu na kupenda mambo njia yoyote ya haramu ya mkato watu watafuta ili mradi wao wapate hawajali amin halalin am haram hawajali leo wamekuwa wengi hao wachunge hata wakaja ona huwa waja waweka zile projector na malaptop na nini ukiona vile vinavyotengenezwa wale watu professional liars yani ni maprofessional katika kudanganya wakutia huko kutia huko sasa mwisho lakini yule mfanyibiashara aje kujikuna kichwa mbona lakini mimi nimekopa laki nalipa laki unusu ambaye yule wewe hukuelewa tangu mwanzo ulikuwa hukuelewa wewe akuelewa nini ameelewa kila kitu wewe ndio wamchanganya ili aone ni halali na ndugu zetu Allah yahdina waiyahum ah, inna at-tujara humul fujjar illa man rahimallah wengi katika wafanyabiashara fujjar hawajali njia ya haramu ama halali kama alivyosema haya maneno si yangu ya mtume sallam nasema hivyo ni wachache sana ambao utaona wamcha Allah subhanahu wa ta'ala lakini weka katika macho yako kuwa mazingatio ni baraka sio wingi waweza kuwa na mali nyingi lakini haina baraka haina khairi na mwingine akapata faida chache lakini Allah akatia baraka katika mali yake ukaiona ile baraka alafu waoneeni huruma watoto mwalisha haramu watoto wenu mwalisha haramu waingia katika hadithi وذكر الرجل يطيل السفر يا رب يا رب ها ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له هو أيتكي وذيب دعاء na yeye haya yote ni haram haram haram haram سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم